Բարև ձեզ սիրելի հայրենագիտներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության մանկաբույժ Ռիտա Գրիգորյանը։ Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության մանկական բաժանմունքը վերջերս համալրվել է նոր ցարքավորումներով։ Մանկաբույժ Ռիտա Գրիգորյանը միտի որ երեխաների հետ աշխատելը շատ պատասխանատու է։ Մեր հանդիպման ընթացքում մենք շոշափեցինք տարաբնույթ հարցեր։ Միաժամանակ խոսեցինք նաև շրջանի համայնքների բուժկետների մասին։ Բժշկուին նշեց, որ համայնքներում աշխատող բուժքույրերը շատ ուրախadir են երեխաների հանդեպ։ Մանկական պատվաստումները պետք է ճիշտ ու ժամանակին արվեն, քանի որ ուշացումը կարող է լուրջ հետևանքներ թողել փոքրիկների կյանքում։ Ծնվել եմ Ստեփանակերտում, միջնակարգ դպրոցս ավարտել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, ընդունվել եմ Երևանի Մկտար Հերացու անվան պետական բժշկական համասանի բուժական ֆակուլտետը, այնուհետև 3 տարի տևողությամբ մանկաբուժություն արտինատուրա եմ անցել։ Տիկին Ռիտա, մի առիթով Պարուսևակն ասել է, որ հարցրել են ինչու մանկական բանաստեղծություններ չեք գրում, խառնել է գանգուրները, շփոթվել ու ասել, «Օ, գիտեք, դա շատ բարդ աշխարհ է։ Ես վախենում եմ մուտք գործել այնտեղ»։ Այսինքն դժվար է երեխաների հետ։ Ես այդ կարծիքին չեմ, ինչպես երեխաների ներաշխարը, այնպես էլ հիվանդությունները, ամեն ինչ པարզ հստակ է, քողարկված համարյա թե ոչինչ չկա, թեկուզ եւ հիվանդությունների առումով։ Ինչպես նրանց հոգեկան աշխարհն է པարզ, իրանք են իրանց բնույթով པարզ, այնպես էլ հիվանդություններն են པարզ։ Քանի տարվա աշխատանքային փորձ։ 3 տարի կդառնա դեկտեմբեր ամսին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ձեր պարտականությունները, ինչպես է սկսվում ձեր օրը, ինչպես է ավարտվում ձեր օրը, այսօր մանկական ինչ հիվանդություններ կան, որոնցից պետք է խստորեն զգուշանալ եւ այլն։ Աշխատանքը սկսվում է ընդունելությունով, ընդունում ենք դիմողներին, դիմելիությունը տարբեր կապակցություններով է լինում, կլինի հիվանդություն, կլինի խորհրդատվություն, կլինի ուղակի ուղություն, ինչ որ միտեղ ուղեգրել, նման աշխատանքներ են կատարվում, շրջանային բուժմիավորումը։ Հիմնական հիվանդություններից են վերին շնչուղիների սուր վարակները, ստամոֆայիկային տրակտի ֆունկցիոնալ խանգարումները, աղիքային վարակները, որոնց կապակցությամբ մեծ աշխատանքներ են տարվում, որ เป զի արդյունքները դեպի դրական հիմնական անուղացում ունենան։ Համաձայն եք ինձ հետ, որ շատ հաճախ մեղավոր են ծնողները երեխաների հիվանդության համար, որովհետև պատշաճ խնամք չեն ցուցաբերում։ Մեղավոր են ծնողները, բայց ես կարծում եմ նրանք անմեղ մեղավորներ են, որովհետև գյուղական միջավայրում մի քիչ դժվար է ինֆորմացվելը, տեղեկացվելը, այսինքն մեղավոր են նաև ինֆորմացիան տեղ չհասցնողները։ Նրանց առօրյան այնքան զբաղված է, ես գյուղերի հետ եմ շփվում ավելի ճիշտ, հաճախակի գնում ենք գյուղերը, նրանց գործը մենակ երեխա խնամելը չի Դրա համար իրանց կողքիներն էլ ավելի տեղեկացված, ավելի ինֆորմացված մարդիկ պարտավոր են անդադ մեր աշխատանքի մեջ նաև դա է մտնում մենակ հիվանդ բուժելը չի, նաև ծնողին ինֆորմացիա հաղորդելը խնամքի մասին։ Այսինքն ինչ խմբով է դուրամ գյուղեր եւ հատկապես որ գյուղեր Ասկերանի շրջանում Ասկերանի 42 գյուղ ունենք Ասկերանի շրջանում։ Հաճախում ենք բժշկական անձնակազմով, սանիպետկայանի հետ համագործակցելով պատվաստումներն են իրականացվում եւ մեր շրջանային բուժմիավորման մասնագետներով հիվանդների հետ կատարվող աշխատանքներ են իրականացվում։ Այդ ընթացքում ով դիմում է ինչ հարցով, փորձում ենք աջակցել։ Կան բազմազավակ ընտանիքներ։ Այո, շատ կան գյուղերում բազմազավակ ընտանիքներ, ողջունելի է իհարկե, բայց իրանք թերանում են այդ երեխաներին պահելուց։ Այսինքն հոգսերը ինչ որ միտեղ ստիպում են, որ նորածնի հանդեպ այն խնամք չսաբերի։ Իհարկե, կենցաղը շատ ծանրաբեռնված է գյուղական միջավայրում։ Իրանք կենցաղից էլ չեն կարող խուսափեն։ Եղել է այսպիսի դեպք, երբ ես գործոման եմ մեկնել որևէ շրջան, Մարտունու շրջանի մի գյուղում եմ եղել, բազմազավակ ընտանիք, պետության կողմից տրամադրված գումարը նպաստը որ պիտի ստանար այդ փոքրիկի համար գոնե մի շիշ կաչի մայրը գնել արդյոք ձեր աշխատանքի մեջ ընդգրկված չէ նաև դա, թե ստացած նպաստը ինչպես պիտի նորացնի համար։ Անպայման անընդհատ աշխատանքներ են կատարվում։ Երեխան մինչև 2 տարեկանը իրավունք ունի սոված լինելու, որովհետև պետությունը անհրաժեշտ ծախսերը հոգում է, թե սննդի, թե խնամքի հետ կապված։ Ամենամսյա գումարը տրամադրում։ Իդեպ մանկական պատվաստումների մասին այսօր շատ բան է փոխվել բնականաբար եւ մանկական պատվաստումների առումով շատ չեն չարչարում փոքրիկներին, ասին Այսինքն մի պատվաստանյութ իր մեջ ներառում է 3 պատվաստանյութ, այո։ Իր մեջ ներառում է 5 պատվաստանյութ։ Ընդհանուր առմամբ ավելի հեշտացել է, բայց դա ինքն էլ ունի իր դժվարությունները, հաղթահարում ենք միասին։ Եվ փոքրիկները, եւ բժիշկները, եւ ծնողները համագործակցելով հաղթահարում են այդ դժվարությունները։ Խոսենք միջին բուժաշխատողների մասին։ Հատուկ կա մանկական բժիշկ, կան մանկական բուժքույրեր, սակայն ցավոք Արցախում միշտ չէ որ մանկական բուժքույրն է աշխատում մանուկների հետ, այսինքն կրթության բուժքույր է եւ աշխատում է։ Կրթության բուժքույր է, բայց անպայման պետք է ունենա մանկական ծառայության աշխատանքային ստաժ, որպեսզի համարենք մանկական բուժքույր։ Օրինակ դուք ինչ բուժքույրերի հետ եք աշխատում։ Մանկական բուժքույրերի մեր գյուղերում բուժքույրերը ունեն քույրական կրթություն, բայց պատրաստված են մանուկների հետ աշխատելու համար։ Աշխատանքներ են կատարված ու իրանք պատրաստ են մանուկների հետ աշխատելու համար։ Անտեղյակ պատահական մարդիկ չեն աշխատում երեխաների հետ։ Ովով դուք ավելի տեղյակ պիտի լինեք ծնելիությանը, ինչպեսին է ասկերանի շրջանում այդ վիճակը։ Նորմալ տարեկան կտրվածքով 220 225 ծնունդ ենք ունենում։ Մանկական նորածինների մոտ ծնունդների ժամանակն երբեմն վրիպումները դառնում են ճակատագրական։ Արդյոք լինում են այդպիսի դեպքեր, թե առողջ երեխաներ են հիմնականում ծնվում։ Չէ, պայմանները։ Ծնվում են նաև արատավոր երեխաներ, տարատավոր երեխաներից թե որ մասն է ինչ պատճառով արած ձեր բերել, դա արդեն չեն կարող ասել։ Ինչքան էլ ուսումնասիրենք, դրանք օբյեկտիվ տվյալներ չեն։ Վարկածները մեկը տարբեր են։ Փաստացի ունենում ենք արատավոր երեխաներ, որոնց Այս հետ հետագա աշխատանքները ավելի զգոն, ավելի ուշադիր կազմակերպում ենք։ Հիմնական մեր գործը դա է, բայց նաև հետաքրքրվում ենք ինչու են արատավոր երեխաներ ծնվում։ Եվ ինչու։ Օբյեկտիվ տվյալներ չեմ կարող ասել հիմա։ Եվ վերջին հարցը, արդյոք Ասկերանի շրջանային բուժմիավորումում մանկական բժշկուհու աշխատելու համար ընդհանրապես մանուկներին նորմալ բուժսպասարկում ապահովելու համար ինչ պայմաններ կան։ Մարդկային գործոնից կախված համարյա թե ամեն ինչ Մենք շենքային պայմաններ չունենք։ Մեր բժիշկները, բժաշխատողները մեր տնօրենի գլխավորությամբ շատ մեծ աշխատանքներ են տանում։ Պարզապես շենքային պայմաններն են շատ վատ։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակցուհին Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության մանկաբույժ Ռիտա Գրիգորյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում առաջին անգամ նորածինը վիրահատվել է էնդոսկոպիկ եղանակով։ Արտիկի բժշկական կենտրոնում հոկտեմբերի 17-ին ժամը 6-ին նորածինը լույս աշխարհ է եկել առանց ծնդաբերական բարդությունների։ Սակայն նորածինի վիճակը սկսել է վատանալ, աստիճանաբար սասկացել են շնչառական անբավարարության նշանները։ Նորածին Մ Մնեյանը ժամը 19:00 սահմաններում Մուրացան համալսարանական բժշկական կլինիկայի ռեանիմատոլոգի ուղեկցությամբ տեղափոխվել է նույն կլինիկ տեխնիկայի նորածնային վերագենթանացման բաժանմունք։ Երեխայի շնչափողում խողովակ է դրվել եւ միացվել արհեստական շնչառության սարքին։ Փուկրիկի կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությամբ հայտնաբերվել է բնածին ծանր զարգացման արատ, ստոծանու ճողված ձախից շնչահեղություն առաջացնող օղակումով։ Ներարգանդային կյանքում ստոծանու ոչ ճիշտ զարգացման արդյունքում ձախ գմբեթում առաջացած անցքով որովայնի խորոչի օրգանները տեղակայվել էին կրծքավանդակում։ Ծնվելուց հետո դա պատճառ է դարձել արագ զարգացող ցաներ շնչառական անբավարարության, կյանքին սպառնացող վտանգով։ Ախտորոշումից հետո նորացինը ամիջապես տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք կյանքի ցուցումներով նույն օրը ժամը 22:00-ին փոքրիկը վիրահատվել է։ Հայաստանում առաջին անգամ նորացինը ծնվելուց ժամեր անց ծայրահեղ ցաներ վիճակում վիրահատվել է էնդոսկոպիկ եղանակով։ Երկու 2.6 մմ-անոց եւ 3 մմ-անոց անցքերից կատարվել է թորասկոպիա, կրծքավանդակում տեղադրված գործիքներով բարակ եւ հաստ աղինների գավառները ներուղվել են որովայնի խորոջ եւ ստոցանու 4-ից 3 սանտիմետր դեֆեկտը փակվել է հանգուցային կարերով։ Վիրահատությունը կատարել են կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ Դավիթ Դալակյանը եւ մանկական վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ Արա Կարապետյանը։ Հետվիրահատական շրջանն ընթացել է հարթ հոկտեմբերի 26-ին երեխան բավարար վիճակում դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Բարգամներ տեղեկատվությունը, որ ձեզ ներկայացրեցինք, ԼՂ առողջապահության լրատու պաշտոնաթերթից էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։